Sveiki gyvi. Šiandien su mumis Rolandas Pulauskas. Labadiena. Labadiena visiems. E, žodžiu, e, mes pradėsim nuo pabaigos. Pažiūrėsim, <laughs> kas iš to išeis. Jeigu mm, e, viskas bus gerai, o sprendžiu gerai ar ne, čia aš, tai gausite vieną knygą, o jeigu ne, tai tada kitą. Žodžiu, Skotas Koenas valgo, miega ir kakoja. Almos literos knyga. Ir Francesco Fordžionė mafijos eksportas, baltos lankos. Priklausomai nuo situacijos gausite <laughs> kokį nors... Nežinau, kas prizą. čia gerai, kas čia blogai. Aš irgi nežinau. Nėra kriterijų man žinoma. Bet e, kriterijus taiga atsiras pačioje pabaigoje. Aš tai bent to tikiu. E, čia visai neseniai, o, netgi vakar, atšventėm dešimtmetį. Šventėte šitą, minėjote tą progą. Minėjom, minėjom, stebėjom, žiūrėjom. Mm. Kaip ir visą dešimtį metų žiūrėjom, aiškinomės gilinomės, kiek tik leidžia gelmės. Dešimtmetis e, tiems, kurie rūpinasi veikiau krepšiniu, o ne visais kitais reikalais, yra susijęs su uh, rugsėjo 11, kaip e, pasižiūri į kalendorių, tai darosi baugu, taip greitai bėga laikas. Jaunystė bėga greitai. Dešimt metų mes visi, nebijau šito žodžio, kovojame su terorizmu. Ir pasiekėm tam tikrų laimėjimų atrodytų. Esame saugesni. Čia geras žodis atrodytų. Tai vad, e, pirmas klausimas, jis galėtų pratesti dienos klausimo klausimą. Dienos klausimas tai yra tokia žinių radio laida, mano kolegė Agnes Kamarakaitė ją veda ir ten buvo taip suformuoluotas viena iš, vien, viena iš tų pozicijų. Klausimą, ar pasaulis tapo saugesnis? Ką galvojat? Tikrai ne. Kodėl? O, oh, Pasaulis niekada nebus saugus, nebus nei saugesnis, nei nesaugesnis, nes žmogus nesikeičia. Pats žmogus kaip toks. Jis ir mano akim žiūrintis pasikeisti negali. Kodėl taip yra? Čia jau mes leistumėmės į visokius mistinius apibendrinimus. Bet atsakydamas dar kitaip į tą klausimą ir prisimindamas tą dešimtmetį ir, ir, ir vakar dienos laidas ir, ir, ir visą dešimtį metų laidas, kurias aš žiūrėjau, Aš norėčiau pasvarstyti tokį klausimą. Žmogaus kaip tokio patiklumo ribos. Ar yra ribos žmogaus patiklumui? Nelietuvių, apskritai žmogaus. Ir dabar žiūrėkit. Aš iš visų įvykių, kurie vienai par kitaip liečia rugsėjo 11, aš paimu tik vieną faktą. Pentagonas dega jis dar neįgriuvęs. Žinot, Pentagonas iš pradžių degė, po to, kai ten kažkas sprogo. Nu, aš nebuvau ten greta. Nu, visą tą, ką mes matom. Čia yra neginčytinas faktas. Pentagonas degė ir tik po pusės valandos įgriuvo. Tai dabar mes imam tos vaizdus dar neįgriuvusio Pentagono. Ir čia yra du matymai. Vien, yra pirmiausia sakoma, kad čia trenkėsi Boeingas. Ir dabar vieni žmonės mato tą Boeingą, likučius jo teisingiau, kiti nemato. Kaip kas rodo, e, motoro liekanas, sako, va čia yra jo liekanas. Bet aš žinau, kad Boeingo motoras yra maždaug žmogaus dydžio. Ta, ką rodo mums, ten stovi žmogus, jam yra iki kelių. Kitaip sakant, aš labai noriu matyti tą Boeingą. Aš asmeniškai. Ir tada norėjau matyti, ir visus dešimt metų norėjau matyti. Ir vakar vėlgi prisimindamas visą tai, aš noriu matyti tą Boeingą. Nes aš jau prieš dešimt metų žinau, kad reikia jį matyti. Jį reikia matyti. Nes jeigu tu nematai Boeingo ten likučių, tu esi kažkaip lik ir svetimas šitam pasauliui, kuris čia susikūrė. Kur link lenkėte su tais Boeingais? To aš pasakysiu. Gali neužtek laiko. Ne, ne, užteks, užteks, užteks. Dabar žiūrėkit, tie, kurie matė Boeingo likučius, be abejo toliau sveikino Afganistano karą. Tie, kurie nematė, nesuprato, ko į Afganistaną yra einama ir nesupranta visus dešimt metų. Tie, kurie matė Boeingo likučius, be abejo patikėjo Ramsfeldu, tiesiog atsiprašau, Povelu, kuris e, Jungtinių tautų asamblėjimui mojavo įrodymais, kad Sadamas Huseinas turi cheminį ir visokį kitokį ginklą. Atsimenat šitą? Mojavo kiek anksčiau? O, tada, tada. Vakar beje per Al Jazeera žiūrėjau e, Pavalo interviu, jam priminė šitą istoriją. Jisai bando teisintis taip, kad jisai tikėjo to, ką jam sako jo spets tarnybos. Jisai dabar jau pats supranta, kad nėra, to ginklo nerado. Tiesa, ten jau žuvo labai daug žmonių, praktiškai neliko šalies. Bet tie, kurie matė Boeingo likučius, Jie tikėjo, kad Huseinas turi tą ginklą. Ir jie tiki, kad ir Irakė reikėjo būti. Eikim toliau. Tie, kurie matė Boeingų likučius, be abejo, tiki tuo, kad štai čia prieš porą mėnesių pagavo galų galę ir nušovė Ben Ladeną, kuris buvo tada paskelbtas atsakingu už visą šitą. Tie, kurie nematė tada Boeingų likučių, visus tos dešimtį metų pasirodo dėl Irako irgi buvo teisūs. O dėl Ben Ladeno, na, aš už tad ir kelių klausimą. Kur patiklumo ribos? Reiškia, jau galima pasakyti bet ką, nepateikiant jokių įrodymų. Ir tie, kurie mato tuos likučius, jie tiki viskuo. Ir mane tas ir stebina, ir baugina. Aš pats savo šitos, <laughs> ne tik to dešimtį metų, bet apskritai, nes čia yra ne tik šitas faktas, to patiklumo ribos ne tik tame mane, mane domina. Jos domina netokiam, nu visiškai kitoj sferai, pavyzdžiui, moteriškų žurnalų pasaulis. Domitės vis dėlto plačiau negu terorizmo. Šiemet būdamas, pa, šiemet būdamas pajūryje, nori nenori, iš neturėjimo ką veikti, varčiau glamūrinius lietuviškus žurnalus. Pasiteisimus viską galima rasti. Taip. Ne, kodėl? Domėtis reikia iš tikrųjų viskuo. Mane nustebino. Mane nustebino jų tiražai. Ir tada <laughs> irgi man kilo patiklumo <laughs> ribų klausimas, ne to žurnalus vardant, bet mes nenutolkim. Kodėl aš taip akcentuoju va šitą klausimą? Vieni mato Boeingo likučius, kiti nemato. Prie Pentagono aš, at, aš atkreipiu dėmesį, ne prie tų bokštų. Aš nelie, neliečiu daugybės kitų klausimų, kurie kyla šito įvykio kontekste. Aš imu tik vieną konkretų va šitą. Pentagonas. Aš asmeniškai nematau Boeingų likučių tenais. Ir man per dešimt metų niekas neparodė. Nors žiūrėkit, tiek pačiam Pentagone, tiek aplinkui kamerų buvo miškas. Reiškia filmuotos medžiagos, kaip atskrenda tas, kas ten atskrido. Turi būti daug vienai par kitaip. Pačiam Pentagono viduj turi būti filmuotos medžiagos. Jau nekalbant apie ten Tie, kurie domėsi, žino ten. Daugybė buvo tų kamerų. Mums per dešimt metų parodė vienintelį tą trumpą fragmentėlį, praktiškai keli kadrai, iš kurių niekas ne, nepaaiškėjo. Bet aš vėl grįžtu į pradžią. Štai yra siena, siena dar neįgriuvusi. Ir man siūlo pamatyti tenais Boeingo likučius. Nu, aš jų nematau. Kieno čia problema? Boeingo sienos ar Rolanda Palausko? Ne, Palauginai. Eikim toliau. Kodėl aš keliu tą klausimą? Todėl, kad tie, kurie mato Boeingo likučius ir tie, kurie nemato, abu teisūs būti negali. Teisus yra kažkas vienas. Ten kažkas sprogo, taip. Aš, aš neneigiu šito fakto, kad ten kažkas sprogo. Bet tikrai, nu, aš nematau Boeing'o. O tie, kur mato Boeing'ą, kažkokiu būdu, reiškia, jį ten suranda. Dabar žiūrėkit. Jeigu teisus Jeigu aš esu neteisus, nematydamas to Boeingo, vadinasi, mano pasaulio matymas yra klaidingas ir kitur. Nes iš to seka daugelis vat, kitų įvykių. Ir Ben Ladeno suėmimas toks keistas, kurio mum irgi neparodė. Suėmė, nušovė ir jūra įmetė. Nors visą logiką sakytų, kad jį reikėjo pagauti, parodyti, teisti viešai ir taip toliau. Aš žinau argumentus, ką žmonės sako, tie, kurie mato Boeingų likučius – Jie ir nereikalauja šitų įrodymų ir, ir Bin Laden atveju. Jiems užtenka to, kas yra pasakyta. Jų patiklumo ribos yra tiek toli nuo mano patiklumo ribų, kad aš tu, šitas mane stebina, mane, mane visą gyvenimą stebina šitai. Aš čia vieną, vieną digresiją į šoną, bet e, mokyklos laikais, istorijos pamokose, kada mes ėjom apie senovės Egiptą, Ir man aiškino, kad ten per 20 metų pastatė tą piramidę ir po kiek ten, ir kiek ten yra tų luitų dvitonių. Aš būdamas dar visai mažas vaikas, aš gerai matematikę mokiausi. Aš grįžau namo, padėlinau to, tos tūkstančius iš to laiko. Ir gavau, kad norint per 20 metų tos luitų sudėti, reikėjo per keletą minučių po luitą dėti. Man net jau tada vaiko sąmonė tas atrodė neįmanoma. Aš nugyvenau jau beveik gyvenimą. Taip ir ne, Ir nėra atsakymą tą klausimą. Kas tos piramidės, kodėl, kas jas statė, kaip jas statė. Gerai, perkelkim e, mano patiklumo ribas į kitą fragmentą ir pakalbėsime e, apie įtarumo ribas, nes jos susijusios su patiklumo ribomis. Nu, e, Rolandas Palaskas su mumis, tai grįšime. Grįžtame mes į studiją, Rolandą Paulaską toliau įtarinėjame, bandome su juo šnekėtis kaip su žmogum, kuris e, stengiasi ne tik patiklumo ribas tikrinti, bet ir išsiaiškinti, kiek galima būtų įtariai žvelgti į pasaulį. Sakykit, amerikiečiai buvo uh, e, menulėje? Nežinau. Jums nekyla įtarimas, kad visa tai yra Gerai, montažas? Ne, nenuveskim į, į šoną tą mintį, kurią aš pradėjau Jūsų mintis yra susijusi su tuo, kad vieni žmonės tiki, kiti ne. Ne, kiti, vieni mato, kiti nemato. Matymas kartais priklauso nuo tikėjimo, gal net ir dažniau. Interpretacija šiuo atveju yra tikėjimas, o matymas yra tai, kas įtelpa į tą interpretaciją, Gerai. o kartais... Gaila, ne. kad čia yra ne televizija, mes pasidėtume keletą nuotraukų. Jų nėra taip daug. Iš Pentagono va, to meto nuotraukų jų nėra taip daug. Ir patys pabandykime savo atsakyti. Kodėl, sakykime, stiklai šonė net neišdužo, jeigu ten Boeingas trenkėsi? Kodėl žolė iki pat pastato žalia? Tai kaip taip gali būti? Ir galų galia, kur dingo pats lėktuvas, ginai? Suprantu, bet argumentacija paskui, panaši jau, yra jau, į kai... tų, kurie kalba, va, neplevesuoja vėliava uh, amerikiečių astronautų įsmeigta menulio paviršių. Aš atsakau, ginai. Ten yra labai sunku patikrinti. Mes į menulį niekas nenuskrisim ten ir, ir taip toliau. Tai yra sudėtinga. Aš Lengviau į menulį nuskris, negu į Pentagoną dabar įeiti. Ką kam įeiti? Nuvažiuok į Vašingtoną, prieik, tai nėra didelis pastatas. Pats gali įsivaizduoti, kaip turėtų atrodyti į sieną trenkęsis lėktuvas. Aš už tada akcentuoju, kad pirmi vaizdai, kurios gali kiekvienas internete ras šiandieną, pirmi vaizdai, siena neįgriuvusi, Aš suprantu, kai siena įgriuvusi, galima spekuliuoti, kad tas lėktuvas ten sulindo, kažkur ten prapolė, sudegė. Bet pirmą pusę valandos siena neįgriuvus dar. Rolandai, man dabar svarbu, ir... va čia tos detalės yra, man dabar įdomu, kur link mes vedam. Link to, kad... E, mes link vedam, kad... Kaip sako rusai, durėt našavą bratą. Taip, žiūrėkit. Ašgi ko klausiu? Jeigu aš nematydamas tenais Boeingų nuolaužų, esu neteisus ir jos ten iš tikrųjų yra ir jas reikia matyti, tiesiog aš nematau. Mano problema. Tai tada įdinga ir mano visa kita pasaulė žiūra. Valda, yra ten Boeingas, nėra ten Nė, Boeingas, bet labai su terorizmu labai pasauliniu reikia kovoti. Palo, palo, palo. Tai vat, jeigu, o jeigu ten Boeingo nėra, ginai, ir ten sprogo kažkas kito, Tai tada iškyla klausimas, ar reikia su terorizmu kovoti. Orlandai sproksta Afganistane realūs užtaisai. Su jais reikia mhm. kovoti. Palau. Priemonės šiuo atveju. Palau. Yra įvairios, pavyzdžiui, Paulas šitas va, kuris ten musikavo. Aš nelabai suprantu logiką paties. Logika labai paprasta. Juk tai Kartais... Afganistano užpuolimo buvo kokia? Mes matėm ten Boeingo nuolaužas. Ir tie, kurie matė, sakė, kad kalti dėl to yra va tie ten talibanas iš Afganistano ir reikia tą Afganistaną subombinti. Bet jeigu ten tų nuolaužų nėra... Ne vienintelis argumentas buvo tos nuolaužų. Labai, labai. Už tą aš ir imu vat šitą, kuris yra labai aiškus. Nereikia ten jokių fizikinių tyrimų, jokių ginčių ten, užteko temperatūros, neužteko temperatūros. Supra, nieko nereikia. Pasiimi nuotraukas, ir kiekvienas pilietis, tegu žiūrėdamas, man pasako, mato jis nuolaužas ar nemato. Prie ko čia tos nuolaužas? Ašgi mačiau, kaip lėktuvas kalą į Kur? tą pastatą. Į Pentagoną? Ne į Pentagoną. Tu, į aš, aš kalbu apie Pentagoną, tai, gynai. Tai, bet yra akivaizdų faktų, e, akivaizdžių faktų, kurių neikti neįmanoma. Teisingai? Taip, Dėl tų lėktuvų. Taip, palauk, palauk. Yra tų faktų ar ne? <laughs> tai jeigu šitas faktas su Pentagonu, jeigu tų nuolaužų nėra, tai tada ir visi kiti faktai kitoj šviesoje atrodo. Tai tas lėktuvas yra montažas? Apie ką aš nepalau. Ne, ne, ne. Į ten lėktuvai trenkėsi, bet e, aš neveltui akcentuoju Pentagono šitą fragmentą, kad čia lengviausiai yra suprast, kas yra teisus. Ar tie, kurie mato nuolaužas, ar tie, kur nemato. Jeigu tų nuolaužų ten nerginai, tai tada ir visa konstrukcija šitų įvykių kitoj šviesoj tiesiog pasidaro. Ir viskas. Gerai, kokio šviesoji ta konstrukcija pasidaro žmogui, kuris tų nulaužų nemato? Jis tada supranta, kad už to turi stovėti ne arabai tie vargšai, o kažkas kitas. O kodėl ne arabai? Nu, todėl, kad paleist, todėl, kad jeigu tai ne lėktuvas keleivinis, vadinasi, kažkas paleido ten arba raketą, ten yra du variantai dabar, arba raketa, arba nepilotuojamas dronas, tas dabar yra vadinama dronai. Šitą yra jau kariuomenės rankose, tą reikėjo iš kažkur paleisti. Tai turi būti kažkur paleidimo mechanizmas ir viskas visai kitoj šviesoj e, nusišviečia. Taigi tai, nu, ir vėl, va, žiūrėk, man yra tais antiek akivaizdu, Bet aš žinau, kad daugeliu klausytojų tai nėra akivaizdu, ką aš neku. O toks argumentas jums tiks, vat, e, vienam tokiam sovietiniam anegdote, finalas yra toks, kad e, v CK nedurakys įdėt. Tai yra, nu, Pentagonė irgi neidiotai. Dabar įsivaizduokit, žmonės kažką paleidžia, susprogdina patys savo gynybos ministeriją, e, padaro gaisrą. Tokiems kaip jūs visus argumentus pateikė, kad ir Boeingo Kur? ten lėktuvą, Kur? šitą variklis iki kelių, o, o ne šokinėja kaip kalnas. Žodžiu, viską padaro taip, kad jūsų įtarumo ligmuo būtų tiesiog ties raudona riba. Aš ir jūs vis... šitą klausimą. Kas čia per idiotai, kurie šitą subtilę, pačią tokią... Uh, Atsakysiu šitą klausimą. Didžiausią operaciją taip idiotiškai suplanavo. Atsakysiu šitą klausimą. Tie, kurie ir šitą, ir kitas operacijas, paimkim keletą kitų pavyzdžių. Tai jūs į klausimą atsakinėte pavyzdžius jam. Atsakinėsiu, kadangi tai yra to paties konteksto dalis. At ką tik buvo, koks čia keulių gripas, ar koks čia mus turėjo pražudyti. Jūs mane žiūrėt, aš pavyzdžiui, <laughs> neprisimenu. Ir kas paaiškėjo? Pasaulio sveikatos organizacijos lygiai buvo pripažinta, kad tai yra avantūra. Pasaulio sveikatos organizacija pripažino. Net iki teismo procesų ten norėta eiti. Buvo pavartota žodis avantūra? Taip, buvo pavartota. Toliau. Vat aš tikiu. Atšilimo, sakysit, aš atšilimo, atšilimo, ir, šilimo ir atšalimo reikalai. Kopenhagoje, kada buvo bandoma surenkti tą jau visų klimatologų festivalį, jisai sužlugo, nes prieš tai hakeriai nulaužė saitą, iš kurio paaiškėjo, kad Anglijos mokslininkai atvirai vienas iš kitam rašydami šaiposi iš tų, kurių patiklumo ribos labai toli, kad jie tiki visokiais niekais. Ką jūs nežino šitą? Taigi buvo viešai. Ir Kopenhagos e, samitas tas praktiškai neįvyko. Ozono skylės. Pamenat, netaip senai mes čia turėjom jau žūti nuo tų ozono skylių. Jeigu dabar mes praeisim diskutuoti apie Kopenhagos ozono skylės, tai mes ne, ne, neprieisim prie šito ne, ne. klausimo. Aš tik sakau, kad tų skylių šiandieną problemos nebėra. Tik nebėra. Tai mano supratimu, tie, kurie organizuoja panašaus pobūdžio akcijas, savo zonos kilėm, su keulių gripu, su pašėlusiu jaučiu, ten lygom ir ką tik jūs norit, jie puikiai žino, kad patiklumo ribos daugumo žmonių yra labai ir labai tokios plačios, plačios imlios. Ir jie žino, kad jie praris visą šitą. Ir Žodžiu, daug... net nesivargina, net nesivargina tose nuotraukose. Taip, taip Net nesivargina. Normalų Boeing'o variklį. Tai, nu, nu, ginai, eikim vat prie šių dienų, va dabar. Rasmusenas atsistoja, va čia prieš porą dienų kažkokiai konferencijai ir pareiškia, kad nuo tų dešimties tūkstančių bombardavimų Libijos nenukentėjo nei vienas civilis gyventojas. Ir žiūri visiems į akis ir sako šitą frazę. Ir vėl, tie, kurie matė Boeingo nuolaužas, jie ir tiki šito Rasmuseno pasakymu. Jų patiklumo ribos leidžia priimti tokį Rasmuseno pasakymą. Nu, aš nežinau, kaip galima iš viso... Šitokį žmogų turėjo žurnalistai, kurie ten sėdėjo, turėjo nušvilpt, nujuokt. O jis leidžia savo šitokias frazes, kadangi jisai žino, kad žurnalistai tylės. Žurnalistai ar nesupranta, ar tyli dėl dauguma, kitų priežasčių? Dauguma, dauguma nenori suprast, mažuma žino, kas už tai bus. Aš neveltui pradėjau savo sakymą, aš irgi norėjau tą Boeingą matyti, nes aš žinau, kad jį reikia matyti. Vadinasi, tų patikliųjų yra absoliuti dauguma. Taip. E, tie, kurie viską organizuoja, dėl to ir nesivargina organizuoti švariai, nes patikės bet kuo, ko ne bet kuo. Švariai tai yra labai sunku ir padaryti tokius dalykus nepadarysi švariai. Vadinasi, geriau investuoti į patiklumą negu taip, į švarą. Taip. Nu, ginai, pats religijų egzistavimas pasaulyje jau rodo, kad patiklumo ribos yra plačios. Religijų egzistavimas, įvairių. Moteriškų žurnalų egzistavimas. Ekstrasensų egzistavimas. Ir ko tik jūs nori dar? Štai įrodo jums. Patiklumo ribos yra labai didelis. Ir aš pasakysiu patį įdomiausią dalyką. Va ta šiandieną ekonomikos krizė, kurioje mes visi gyvenam, nors vėlgi dauguma sako, tai jinai jau baigėsi, tai jinai čia viskas bus gerai. Tai vėl iš to pačio tik dėka šito patiklumo žmonių galėjo susikurti situaciją, kada dalis žmonijos gyvena visų kitų sąskaitą paprasčiausiai spausdindama pinigus. Ir viskas. Nieko daugiau nedarydama. Sakau paskutinį, nu, stulbinantį tiesiog faktą. Šiaip ne taip, kongresas spausdamas pareikalavo, kad būtų padarytas federalinio rezervo auditas Amerikoje. Ir paaiškėjo, kad per šitą aštuntų metų visus tos reikalus buvo, buvo 16 trilijonų dolerių išskirstyta po pasaulio įvairius bankus ir kompanijas. 16 trilijonų dolerių. Ten yra lentelė, kokie bankai kiek gavo ir taip toliau. Tai čia viskas, dabar žiūrėk, kas gaunasi. Reiškia, mes dirbam, mes kaip visuomenė, pavyzdžiui, Lietuva, mes dirbam, kad uždirbtume tą ten kokį eurą ar dolerį, ar ne? O ten sėdi kompanija, kuri kompiuterė nuspaudė mygtuką. Ir tą, ką mes per 50 metų, kur mes per 100 metų tiek neuždirbsim, jie vieno kompiuterio paspausdimu padaro tai. Kitas klausimas, kodėl tai nesukelia infliacijos, čia atskira tema būtų. Ir taip toliau. Dėka va šito be, beribio patiklumo egzistuoja fondų biržos, kuriuose e, įmonių akcijų kotiruotis yra jau senai viršijusios bet kokias pačios įmonės vertės supratimą. Įmonės, įmonės nėra tiek vertos, kiek yra verta jų vadinama kapitalizacija fondų biržose. Ir tai, tai galėjo atsirasti tik dėka va šito patiklumo žmonių. Gerai, o įtarumas nėra tos pačios lygos kita forma? Turiu galvoje, yra žmonės, kurie tikrai nesiginčiuoja tiki tuo, kas jiems yra sakoma, e, ypač televizorius čia yra rimtas tai e, e, balauginai. referentas. Rašoma. Je, jeigu, jeigu aš per savo gyvenimą jau tiek kartų turėjau mirti nuo visokių pašėlusių jaučių lygų ir paskui paaiškėjo, kad tai yra avantūros, Tai, tada... tai aš turiu teisę į įtarumą ar neturiu? Teisę turite, bet nu. galbūt tai irgi yra... Tai kas, yra, kas tada yra sveikesnis? Ar tas, kuris vis tik įtariai žiūri tai, kas darosi, ar priima visiškai nekritiškai ir toliau. O gal jie skirtingose palatose? Vat, kad jie skirtingose palatose, tas man yra akivaizdu. Tas tai man yra akivaizdu. Tai tas, kuris kitoj palatų yra sveikesnis. Aš nesu toks tikras. Aš už tą sakau, aš irgi norėčiau matyti tas Boeingo nulaužas. Bet aš jų nematau. Nematau. Nu, parodykit man jas parodykit man tas Boeingo nuolaužas Pentagone. Aš noriu šito, geidžiu. Aš noriu būti su tais visais, kurie tiki. Aš matau, kaip jiem gera, kaip jie e, gyvena kažkokiam pasauliu, kuris man nu, yra svetimas. Ne, jūs norit nei ką, e, nu, jūs kai? tiesiog norit susiaiškinti, bet e, galbūt mėginant interpretuoti patiklumo ribas, užpuola įtarumo virusas. Gina, aš pasakysiu porą, vieną tokį faktą prieš, tarp kitko, Džiulieto Kiezos filmų premjera buvo vienoje užsienio televizijos stotyje. Ir dalyvavo Terry Meisenas, tas garsusis, kur prancūzas, kur parašė knygas apie rugsėjo 11. Ir dalyvavo tiek matantis tas Boeingo nuolaužas, tiek nematantis jų. Ir paskui tie žmonės, kurie mato tas Boeingo nuolaužas, pasakė, mano akim žiūrint, na tiesiog fantastinės, fantastinės frazės, du dalyviai. Jie spaudžiami tų faktų, prašymo parodyti tas nuolaužas, vienas iš jų pasakė taip. Sako, kad tai padarė arabai, man yra labai sunku patikėti, kad tie vargščiai nemokantys skraidyti arabai. Bet kad prie šito prisidėjo patys amerikiečiai, aš neturiu jokių galimybių to patikėti. Mano visas vidus šito neleidžia. Ir antra frazė, kurią pasakė kitas laidos dalyvis, kreipdamasis į tuos nematančius Boeingo nuolaužų. Sako, jeigu tai, ką jūs sakote, yra teisybė, tada nėra ko gyventi ant šito pasaulio. Mane pritrenkė šitos frazės. Vat ši čia yra sukoncentruota. Tų patiklių žmonių baime žiūrėti į pasaulį atvirom akim. Iš kur tas patiklumas eina? Daugelis gal ir įtarė jau, kad ne viskas čia taip yra paprasta, kaip jie aiškina. Baimė atsiranda. Iš vienos pusės baimė O kitas, e, kitas motyvas žmonių, žiūrėk, praktiškai kiekvienoj šaly žmonės yra nepatenkinti savo gyvenimu. Mat, nu, nesenai skaičiau, Anglijos gyventojų irgi daugiau kaip 50 procentų nori išvažiuoti. Visur žmonės nepatenkinti savo gyvenimu, nepatenkinti savo valdžia. Labai svarbu kryptis, kurie nori išvažiuoti. Palabalaba. Ir dabar žiūrėk, ir ką jie savo sako, negi va tas pasaulis, ta mano šalis, kurioje aš gyvenu, Ir yra viskas, ką gali duoti šitas, šitam, šitas man skirtas gyvenimą. Ir jie tada labai mielai patikė tuo, kad yra kažkur geresnis pasaulis, geresnis gyvenimas ir kad jeigu kas, aš spjausiu ir išvažiuosiu tenais, kur mane laukia va, tas tikras, tikras tas, ko aš ir norėčiau, ta laimė, supranti? Ir dėl to jie saugo šitą savo iliuziją iki paskutinio. Ir liudas vasaris, čia yra savotiška religija. Ir liudų vasarių labai retai. Kaip ir katalikų pasaulyje liudas vasaris yra retas reiškinys. Taip ir šitam tikėjime, va šita iliuzija, to glamūrinio pasaulio iliuzija, kad kažkas imtų ir pamatytų. Yra retas reiškinys, žmogus nori tame gyventi. Ne veltui vieno iš tų lietuviškų glamūrinio žurnalo tiražas yra didžiausias Lietuvoje. Ir kai paskaitai, kas ten yra rašoma, na dieve, tai tikėtis, kad su tai žmonėm galima kažkaip padaryti gyvenimą. To žurnalo geresnį. misija man yra suprantama. Jis iš žvėrių daro žmonės. Iš žvėrių daro žmonės aš sakyčiau, ir pakankamai sėkmingai. Jis iš žmonių daro žvėris. Jūs nežydote jo pavadinimą. Nedidelė <laughs> pertraukėlė, dar Rolandas Paulauskas uždės paskutinius taškus ant mūsų argumentų, <laughs> likite su žydų radiju. Grįžtam, grįžtam į studiją. Rolandas Palaskas su mumis ir dabar galų gale mes jau susidorosime su visom tom e, negerovėm, kurios čia mus galėtų užplūsti. Aš dar tik tai patikslinti noriu jūsų poziciją, įdant būtų aišku. E, diskutuoti čia yra beprasmiška, laiko per mažai. Tai yra pagrindinis argumentas. Čia, čia mes nie, niekas vienas kitam. O ir diskutantai nerodysime. jo mes skirtingose palatose, bet vis dėlto. Tie, kur mato, mato, kur nemato, nemato. Gerai, tai vat mes esame vienas kito nematantis. Bet dabar aš norėjau tik tai... E, Taip, palaukina, aš, tai- aš tada irgi noriu... Tai pats matai tas nuolaužas prieš Aš nemačiau Pentagono. Aš galiu matyti nuolaužas, galiu nematyti, priklausomai nuo pašnekovo. No, no. Aš esu žmogus taikus. E, Lidl Hartas kažkada yra pasakęs, Patys karas blogai. yra geresnės taikos Patys instrumentas. Blogiausia. Geresnės taikos. Kitaip jis būtų Avyžiaus romane Gediminas Žiugas per tris tomus norėjo va, tokioj pozicijai išlikti. Kaip žinai, trečiam tomis buvo priverstas užimti poziciją. O ketvirtam tome pats avyžius tą pasivario, <laughs> bet nieko nepadarys anksčiau ar vėliau, gaudi tai, ko esi nusipelnęs. E, kurio čia vietoje mano mintis sustrigo? A, aš dėl to patiklumo. Ma, matot, vat, e, galima viską paaiškinti e, štai tokiu va, e, konspiraciniu būdu. Nes ta teorija, jinai yra uždara kaip interpretacinės, kaip freudizmas, nežinau, marksizmas. Nevalau. Nieko neįmanoma ten. Palauk, jau palauk. įkrenti tą juodą skylę ir sukas. Bet Oi. žiūrėkit, bent vienas toks argumentas galėtų galėtų jūs sudrebinti. Na vis tiek, Amerika e, šalis, kurioje ir Harvardas veikia, nu, galima įvairiai vertinti įvairius Harvardo veikimo metus, įvairius ten žmonės dėstė, bet vis dėlto aukštoji mokykla jinai turi savo e, kartelę, kurios žemiau jau nekrenta. E, yra daug įvairių personažų, kurie ne dėl to, kad jie yra patiklus, nepatiklus, jie turi, nežinau, moralinį stuburą, e, gal to neiksite, gal tą neiksite. Na, nežinau, turi principus, e, e, vėlgi, abejotina. Aš jau galiu atsakyti. Turi intelektualinę sąžinę. Galiu atsakyti. Ir dabar staiga jos kvailina, kad žinkoks W. Nu, tai ką dabar daryti? Negi mes tikime, kad visi tokie yra, kokius jūs juos nupešėt. Sakau keletą faktų. Pastarosios apklausos rodo, kad apie 50 procentų amerikiečių netiki oficialią versiją. Toliau. Yra visokių komisijų. Per šitos dešimt metų jų buvo daug. Įvairiausių komisijų, specialistų, fizikų, architektų, konstruktorių ir taip, kokiu tik jūs norit, kurie padarė savo išvadas, kurios visiškai paneigia oficialią versiją. Toliau yra, vat būtent, kalbant apie tokius jau iškilius asmenys, yra organizacija vienijant iškilius asmenys, nuo Pentagono generolų iki Nobelio premijos laureatų. Nepamenu dabar, kaip jinai vadinasi, esu skaitęs sąrašą tų žmonių internete. Jie reikalauja naujo tyrimo ir nesutinka kategoriškai su šita versija. Bet iškyla klausimas, kodėl niekas nesikeičia. Ir dabar žiūrėkit, aš pasakysiu, arba dar truputėlį, kad supras šitą situaciją. Tie, kurie gyveno Tarybų sąjungoje, turbūt atsimena, kad mes visi žinojom, kad pasaulis yra netoks, kokį piešia laikraštis, pravda. Bet nieks nuo to nesikeisdavo. Ir nu, aš tie... netoks atidus pravdos skaitytojas buvau. Pala, pala, pala. Ir tie iškilus, iškilus ir Lietuvos, ir Rusijos žmonės, ir, ir kiti, na, nu, jokim Lietuvos žmonės, jiegi niekur nesakė, kad nesutinka su to pravdos vaizdu. Ir tik po sąjūdžio staiga planinės ekonomikos specialistai pasidarė liberalais, ateizmo dėstytojai pasidarė staiga katalikais, o iki tol, tie, aš galėčiau vardyti pavardės, Tiesiog nenoriu šiandieną <laughs> skaudintų žmonių. Taip, kad tas argumentas yra e, labai lengvai atmušamas. Kiekvienoj, kiekvienoj visuomeniai norint gauti valgyti ginai, kiekvienoj visuomeniai, jeigu nori gauti valgyti, turi matyti tam tikras nuolaužas, tokias ar kitokias. Ir jeigu Čia nematai... Gražu. Šitą citatą reiktų išleisti atskirų leidinių. Tai, nematai tų nuolaužų tavo racionas bus arba visai nulinis, arba skurdesnis. O kiekvienas nori, kad tas racionas būtų gausesnis. Ir jis mato tas nuolaužas. Mato. Ir mato profesoriai, fizikos, akademikai. Ir kas tik tu nori. Čia nepriklauso nuo išsilavinimo. Nepriklauso nuo nieko. Čia... Bet tik tiesiogiai nepriklauso nuo šitų visų aprūpinimo šaltinių. Priklauso. Jeigu mes priklauso. turime totalitarinę nu, visuomenę. Palaukit, nu, jūs dabar čia pravdą paminėjot, betgi pravdos pasaulis buvo šiek tiek kitaip organizuotas. Lygiai taip pat. A, tai jūs dabar darote tokią prielaidą, kad ten irgi dominuoja. O ką nu. Jūs manote? Ar šiandieną Jūs galite išeiti? Tik kur bolševikai darė klaidą ir dėl ko jie pralaimėjo? Jie kontroliavo viską stengiasi viską kontroliuoti. Visko kontroliuoti nereikia. Reikia kontroliuoti mainstreamą. Žinant, kad tų patiklių žmonių yra daug, reikia jiems kiekvieną dieną kalti per žiniasklaidą tam tikrus šablonus ir kad ten Juk ir Amerikoje, ir Lietuvoje yra masė smulkių leidinių, žurnalų, laikraščių, kurie rašo visai ką kitą negu tie, kurie formuoja opiniją, ar ne? Nu, rašykit savo. O nu, kadangi demokratijos principas taip, yra dauguma. Taip, netgi ne dauguma. O tai, kas... Užtat grįžkim prie... Žiūrėk. Mažuma, kuri valdo taip, daugumą. Iš kur mes, iš kur eilinis žmogus žino apie pasaulį? Kas jį informuoja? Žiniasklaida. Nu, daugiau niekas. Šiandieną internetas yra kaip galimybė alternatyvinio žinojimo, bet Lietuvos statistika tik tais apie 60 procentų lietuvių nors kartą į mėnesį įeina į tą internetą. Iš tų 60 procentų įėjusių, ten dauguma yra jaunimas, kuris domisi visai ne, ne pasaulio filosofiniam problemam, ar ne? Jie po to neišeina iš interneto ir nepraneša, kad nerado. Apskritai jie ten neišeina. Vadinasi, internetas yra galimybė, bet ne, nedaranti realios įtakos kol kas. Pagrindinį įtaką daro televizija. Dabar, kas atsitiko šiandieną su televizijos žiniom ir su radio žiniom, ir su žinių, žinių radio žiniom, kurios bus vat neužilgo. ilgo. Juk visas žinias mes gaunam iš ko? Čia nekorektiškas apibendrinimas, bet... Associated Press, Reuters, CNN, nu gal dar kokią užmiršau. BNS užmiršote? BNS ima iš to pačio Reuterio ir Associated Press. Hmm? Jie užsiprenumeruoja va šitų agentūrų informaciją ir iš jų atsirenka tas, kas jiem reikia. Nu ir klausytojau. Pasižiūrėk šį vakarą visą seriją kanalų, pradedant nuo rusų ir baigiant kuo tik tu nori, visi rodo tos pačius reportažus. Visi. Vadinasi, mes matom pasaulį tokį, kokį mums rodo va tos kelios agentūros. O kai jeigu pasiaiškinsi, kieno rankose yra tos agentūros, paaiškėja, kad jos yra labai nedidelio kiekio žmonių rankose. Ir šitie žmonės sprendžia, kokį pasaulį mums parodyti. Ir ką dabar tas eilinis žmogus gali kito matyti? Laiko jis neturi, dažnas ir noro neturi. Jis užsiemė savo asmeniniu gyvenimu, jis vakare pažiūrėjo kažkokias tai žinias, jam įkalė šabloninį tekstą ir jis su juo vaikšto. Bet Tam... jūs galvojat, kad visi idiotai. Žiūrėkit, kuo jūs skiriatės... Kodėl visi? Kodėl visi? <laughs> Supratau, šitą įrodė. Mes čia su jumis. Žinot, kuo skiriatės jūs nuo Viktoraus Paskich? Kodėl mes? Kodėl mes su jumis? Kodėl nuo Viktoraus Paskich skiriate? Žinote, kuo? Vat Viktoras Uspaskis, kada daugiau kalb... milijonų už nu, mane. Čia nesminis. <laughs> Nesminis čia, man esminis, <laughs> man esminis. Bet kai jis kalba su pašnekovus, taigi jis sako, klausytojas, įsijunkit prašau ten kanalus ir taip toliau. Tai vat jūs skiriatės tuo, kad jūs vis dėlto pasakėt klausytojau, nu, pavartojat kitą linksnį, nevardininką. Na ir kas iš to seka? Nieko. Iš to seka, kad jūs žmonių kažkaip nelabai gerbėt, man atrodo. Nu, kažkaip žiūrit juos kaip į masę. Va, jūs sakot, tie pravdos pasaulyje buvo tokie, kad žiūrėjo žmonės kaip į masę. Ir jūs irgi lygiai taip pat. Čia yra va, patiklumo ribos ir įtariumo ribos. Ir tos lygos, jos labai panašios. Ir ten, ir ten į žmogų yra žiūrima kaip į manipuliavimo objektą. Bet nu, mes dabar gerai, papasakosim. Tvarko. Ir jūs labai kažkaip nesuprantate iki galo vieną dalyką. Kaip čia viską tiesą jūs dabar dėliojat, o tie žmonės kaip netiki, ta tiesa, taip netiki. Tai tada jie taip sumanipuliuoti, kad ohoho. Du dalykai. Arba išeiti mišką, ir ten okay, pasidaryti trobelę, arba vis dėlto uh, nuolat ir nuolat pasakot, kad tokių žmonių protingų e, yra mažuma. Aš, jūs ir dar ten gal vienas kitas. Bet jeigu jūs matot tas nuolaužas, tai dar klausimas, ar jūs čia toj pusėje? Ką taip, taip drąsiai reiškia mes su jumis? nežinau, <laughs> reikia. Esat vis dėlto patyręs e, šitose viešuose diskusijose. Žmogus, dėl to su jumis aš nediskutuoju, tiesiog bandau išsiaiškinti jūsų nuomonę, galų galia čia mano Gynai, toksai yra užsienimas. Aš, tada, aš tada sakau jau ne savo nuomonę, atsakydamas į šitą priekaištą man. Aš juk nieko nei puolu, nei noriu pakeisti. Aš tik tais bandau įsivaizduoti, įsiaiškinti savo, kaip pasaulis sutvarkytas. Ir čia man labai padėjo psichologų darbų studijos. Įvairiausių pasaulio psichologų. Ir jie ką sako? Visi. Visi beveik. Kaip aš bijau tų apibendrinimų. Na, na, ką jie sako? Nu, dauguma, sakykim taip. Jie sako, kad maždaug apie 80 procentų žmonių yra labai lengvai manipuliuojami, pasiduoda tą manipuliavimą. Toliau. Nesenai perskaičiau Bechterovas toks buvo. Žmogus, kuris visą gyvenimą tyrinėjo smegenis. Ir gyvenimo pabaigoje jis pasakė tokią frazę. Sako, vat visą gyvenimą dirbęs su smegenimis žmogaus. Šiandien aš galvoju, kad smegenys yra ne subjektas, o objektas. Kitaip smegenys yra tik retransliatorius. Aš sakau, tai yra ne mano žodžiai. Ir aš nei ginsiu šitą jo pasakymą, nei neiksiu. Aš tiesiog sakau, ką žmogus, kuris visą gyvenimą, kuris dirba su smegenimis, štai ką jisai sako. Ir tada koks, kokia eina toliau logika. Kiekvieno smegenys tai, ką ginai neiksi, kad žmonės yra ne, nelygų savo potenciją iš prigimties? Potencinė. Ir visokiojo potencija. Ne tik ta, kuri suspindo paties akise. Ką aš idiote, kad neikščiau. Viskas yra labai gerai su ta potencija. Tikrai jinai nelygi. Tas ir yra žavu šitam pasaulyje. Apie ką ir šneka? Ir niekas čia nesistengia visą tą potenciją sulyginti. Stengiasi. Stengiasi. Bet kada liberalai iškelia žmogaus teises virš visuomenės teisių ir sako, kad kiekvienas, taip sakant, turi kovot, konkurencija ir taip toliau, tai toj konkurencijoje visada nugali tas gudriausias ir stipriausias, o visi kiti tai pralaimi. Ir jeigu valstybė neįsikiša į šitą procesą, tai rezultate liberaliaus ir liberalaus gyvenimo viskas ir suplaukia į keletų žmonių rankas, kaip tos agentūros žiniasklaidos, kaip reitingo agentūros, kaip pinigai, ir kaip galų galė pati teisė emituoti pinigus 1913 metais pateko į kelių žmonių rankas, kurios beveik šimtą metų emituoja ir praktiškai iš čiagi atsirado kriziniai reiškiniai ekonomikoje. Šiai labai įdomi žinia e, ir aš manau, kad tai yra vėlgi tam tikras simptomas E, Šveicarijoje svarstomas. E, aukso įvedimas, taip. Taip, auksinis frankas. Ir va, ta, čia ta. grįžimas yra prie, bent jau prie e, stabilesnės sistemos. Nes kelintais metais mes tą aukso standartą išmetėme šiukšlyną. 1971. O, va, prašau. Ir mes jį kažkaip išmetėm ir auksas taiga prarado mm, ir įgavo. Taip, bet čia iškyla kitas, aš dar sėkiai grįžtu, juk mes visi Ir aš kaip šitos visuomenės atstovas ir kaip tautininkas savo pažiūromis, suprasdamas, kad žmonės yra toli gražų nelygus ir kad dauguma labai lengvai pasiduoda manipulacijai. Paimkim pas mus e, paskolų namams ir būtams klausimą. Jie pasidavė bankų manipulaciją labai lengvai ir šiandieną mūsų nu, didelis dalis žmonių, jaunų žmonių yra praktiškai į vergovę pakliuvę šitų bankų. Ir čia yra tiesioginė pasiekmė va šito ir patiklumo tų ribų, ir nekritiškumo, neįtarumo, valstybės nesikišimo. E, iš tos ideologos, kad kiekvienas žmogus pats atsakingas už save. Ir iškilo va šitą, nu taip. Ir, ir klausimas, aš pats savo neturiu atsakymą. Atsakymą šitą. Jeigu aš žinodamas, kad žmogus nukentės imdamas kreditą, jam šitą uždrausiu daryti, o jis pas mane ateis ir sakys, ko tu kišiesi mano gyvenimą. Jeigu nukentėsiu, tai aš nukentėsiu. Palik man teisę rinktis. Ir aš nežinau iš tikrųjų, ką daryti. Ar uždrausti jam? Nors aš žinau, bet spant, kas gaunasi. Aš jam leisiu, bet paskui, kai jis pateks į bėdą, tai jis vis tiek ateis pas mane prašyt valgyti. Ir valstybė turės. Tai gal reikia nusavinti banką, padaryti lietuviškų bankų ir tada čia... jis ateis pas lietuvišką valstybę, jeigu nukentės nuo lietuviško banko. Čia šiuo atveju nuo banko nepriklauso priklausomybės. Čia yra klausimas visai kito lygio. O jeigu kito lygio, tai nuo žmogaus tikrai asmeniškai priklauso. Kiek jis yra patiklus, tai aš, o kiek kitarus. Tai apie ką aš nekaliu. Neišgelbėsi per jėgą. Neįmanoma tai va, žmogaus va, išgelbėti per jėgą. Įmanoma, bet jis tada yra nepatenkintas, jis mano, kad jis būtų laimėjęs. Ir tada jis vėl neišgelbėtas. Ir jis tada e, kelia riaušės, vat kas atsitiko Libijai, dabar kas vyksta. Bet minutė liko. Jeigu minutė liko, tai aš pasakysiu taip, kad mes prašnekėjom valandą laiko. 40 minučių grįžtą. Mes prašnekėjom. Ir dabar kas vyks pirmą valandą? Pirmą valandą žinių radijas perskaitys žinias, kuriuose bus pasakyta, kaip reikia žiūrėti į pasaulį. Rimantas Pranskūnas, ir viso, tai- nežinių radijas, ir viso, jau tai, ir, viso tai, ir viso tai, ką mes šnekėjom, tampa iš karto marginalija, o tai, kas bus pasakyta jūsų, ten, nežinau, bet ko kito, šiandieną CNN, visi, visi, visos žinios bus vienodos šiandien. Ir va tas patiklus žmogus be abejo jis priima va šitą žinią. Nes jam sunku patikėti, kad tokie iškilmingi vyrai, kurie vakar New York'e vaikščiojo ten šitą memoriale, kad jie gali jos apgaudinėti. O man nesunku to patikėti. Francesco Fordžionė mafijos eksportas, Skotas Koenas valgo miegą ir kakoja. Galvojate, kokios knygos esate nusipelnęs? O, nežinau net. Abiejų. <laughs> Žiūrėkit, mes padarysim šitą mintinį eksperimentą. Jūs gaunate abi dvi knygas. O! Dėkui. Ir mintis eksperimentas Dėkui. virto realiu. Jeigu duotum trečią, aš pamatyčiau ir tas buvo gonolas. Aš bijau, kad jūs viską paimtumėte. Esate tas žmogus, kuris toks patiklus teorinėse konstrukcijose, bet labai praktiškas e, kitam gyvenimo segmente. <laughs> Karaladas Paulauskas buvo su mumis. Lygite su žinių radiju.